na wakazitawanya hadithi hizo katika ulimwengu wa Kiislamu na kwa masikitiko makubwa wale ambao wasiotaka kufahamu dini hii katika usahihi wake bali wao cha muhimu kwa wao ni kufuata tu Uislamu wakaingia katika kufuata nyingi katika hadithi za mashia zilizozuliwa zikiwemo hadithi zenye kuzungumzia fadhila ya mwezi huu wa Rajab na hii ni katika hatari <clears throat> na mashia ni katika wasomi na wala unaposikia mashia usizanie kama ni watu mbumbumbu wasiofahamu kitu katika ulimwengu huu wa Kiislamu ni watu wenye kujua nini wanachofanya na wao ni watu wa dini nyingine sio waislamu lakini wamevaa tu lile koti na joho la Uislamu wakaonekana na watu wengine wenye mapenzi ya Uislamu kwamba wao vile vile ni Uislamu kumbe wako mbali sana na Uislamu mashia wameivuruga dini hii kwa kiwango kikubwa sana na wameandika muallafati mujalladati nyingi sana vitabu walivyoviandika mashia wala haviwezi kushindana kwa wingi wake na vitabu vya Kiislamu vilivyokuwa sahihi wao vitabu vyao ni vingi sana bal volume zao ni nyingi sana unaweza ukakutana kitabu kimoja tu cha Shia chenye juzuu mia moja na kumi kitabu kimoja tu mfano anwaru umania ina juzuu mia moja na kumi kitabu cha kishia kimoja tu hicho na kimeandikwa kwa lugha ya kiarabu iliyokuwa fasaha kabisa na huyu ni mmoja na wako wengi katika mashia wazushi ilam elewa natambua ewe muislamu أن شهر رجب هو أحد أشهر الحرم حقيقة ميز رجب نموجة قد كم يزم تكفو التي قال الله تعالى فيها ميز ينبعو الله أمي أسيما نانياك أسيما إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين الله نسيما ان عدة الشهور عند الله حقيقة إدادي يميزي مبلي الله سبحانه وتعالى إثنى عشر شهراً ni miezi kumi na mbili idadi ya miezi mbele ya Allah aliyoweka ni miezi kumi na mbili fi kitabillah miezi yote hiyo imo ndani ya kitabu cha Allah na miezi hiyo imeanza yauma khalaqa samawati wal ard tokea pale tokea siku ambayo Allah alipoumba mbingu saba na ardhi saba akaiweza akaiweka miezi hii 12 minha miongoni mwa miezi hiyo kumi na mbili arbaatul hurum kuna miezi minne mitukufu dhalika dinul qayyim na hiyo ndiyo dini iliyo madhubuti na hiyo ndiyo dini ya kweli kabisa fala tadhlimu fihinna anfusakum basi nyinyi waislamu msije mkadhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu kwa kufanya maasi kama ilivyokuja hayo katika sura tauba aya nambari 36 wal ashhurul hurum na miezi mitukufu hiya rajab wa dhulqa'da wa dhulhijja wal muharram كما جاء عند البخاري ومسلم كما البكوجا mbele Imam Bukhari na Muslim عن حديث بكرة رضي الله عنه kutokana hadithi ya Bakra radhiyallahu anhu juu yake عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال mtume kasema as-sanatu 12 shahran mwaka ni miezi 12 minha arba'atun hurum katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu thalathun mutawaliyatun miezi mitatu ni yenye kufuatana mfululizo dhulqaada wa dhulhijja wal muharram wa rajab mudhar na Rajab ni mwezi ambao walikuwa kiutukuza sana kabila la Mudhar alladhi baina jamadai ambao uko kati ya jamadi mbili wa Shaaban na Shabani qala al-alama Saadi inda hadhihi al-aya mwanachuoni mkubwa wa Kiislamu al-Imam Saadi kwenye aya hii anasema kwenye sehemu ya aya fala tadhlimu na anfusakum msizulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu akasema yuhtamalu anna dhamira yaudu ila 12 hapa inachukuliwa dhamiri inarejea katika miezi kumi na mbili dhamiri kwenye aya hii inarejea katika miezi kumi na mbili wa anna allaha taala bayana na hakika allah mtukufu ameweka wazi annahu ja'ala maqadira lilibadi miezi hiyo 12 Allah amekadiria makadirio ya waja riski zao chakula chao maisha yao na kila kitu chao kimekadiriwa ndani ya miezi 12 wa an tu'ammara bi ta'atihi Allah akataka miezi 12 hiyo iimarishwe muislamu aimarishe miezi hiyo 12 kwa maana mwaka mzima aimarishe kwa kumtii Allah ويشكر الله تعالى على منته namshukuru Allah juu ya neema zake biha kwa miezi hiyo 12 ambayo Allah amewawekea wao lau kama angetaka wasingefika katika mwaka wangeondoka duniani katika miezi hiyo watakidhiha limasali ibadi na Allah akapitisha maamuzi yake ya kuwatengenezea waja wake mambo yao ndani ya miezi hiyo 12 faltahtadhiru basi chukueni tahadhari min dhulmi anfusikum msije mkadhulumu nafsi zenu ndani ya miezi 12 hiyo waqala ويحتمل أن الضمير يعود إلى أربعة الحرم akasema alimamu Saadi na vile vile inachukuliwa katika maana ya pili kwa wanazuoni kwamba dhamiri inarejea katika miezi minne wa anna hadha an-nahyu lahum ani dhulm na kwamba wao wanakatazwa wasije wakadhulumu nafsi zao hasa hasa ndani ya miezi minne hii mitukufu fiha hususan kwa kuhusishwa hasa miezi hii msije mkamwasi Allah ikiwa mnamwasi Allah basi jitahidini kuikumbuka miezi hii ili muzidishe taa kwa sababu makafiri wa nyuma washirikina walikuwa wakiisahulisha miezi hii inama nasiu ziyadatun fil kufri kuisahulisha miezi mitukufu sitambulikane ni kutaka kuwazidisha watu waingie katika kufuru zaidi akasema wa anna hadha nahyu lahum ani dhulm wao wanakatazwa si dhulumu fiha khususan hasa hasa ndani ya miezi hii maana ya dhulmi kila wakati pamoja na kwamba wao wanakatazwa kila wakati usidhulumu nafsi zao lakini ndani ya miezi minne hapo inapotakikana hasa wasije wakadhulumu nafsi zao kwa kumwasi Allah ndani ya miezi hiyo ila akhiri kalamihi mpaka mwisho maneno yake alimamu saadi wa amma saumu shahr rajab ama kufunga funga inayojulikana kwa jina la rajab falam yathbut fi fadli saumihi ala sabili lkhusus hakuna hadithi yoyote iliyothibiti katika njia ya kuhusisha kwamba kuna funga maalumu ya rajab kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi 29 au mwezi 30 au ibada ya swala yote au saumin shay'un minhu hadithun sahih wala haikuja hadithi hata moja sahihi yenye kuzungumzia funga maalum ya mwezi wa Rajab ambao huenda leo hii siku ya Ijumaa katika misikiti mbalimbali pakatajwa hizo hadithi zenye kuzungumzia fadhila ya kufunga ya mwezi wa Rajab pasi na watu kuangalia isnadi hadithi hizo kwamba ni maudhui ni hadithi za uongo wala hazitakikani kusoma kwa watu katika njia ya kushajishwa kwamba wafanye bali kama zitasomwa kwa wao basi wasomewe katika njia kutahadharishwa kwamba watu walikuwa wakifanya hivi kwa kutegemea hadithi hizi na hizi ni hadithi ambazo uongo hazikuthibiti mbele ya Allah wala mtume wake subhanahu wa ta'ala fama yafalu ba'dhu an-nas min taqsis ba'd al-ayyam basi yale ambayo wanayafanya baadhi ya watu kuyakusisha baadhi ya masiku minhu katika mwezi wa Rajab bisiyam mu'taqidina fadlaha hali ya kuitakidi kwamba ndani ya misiku hii ya Rajab kuna fadhila kubwa sana na watu himizana eh bwana msikose bwana eh bwana mwezi Rajab ndio ushaingia huo ukifanya uzembe wako ndio ushaikosa pepo hapo kwa hiyo watu wanasomeana hadithi ambazo hazikuthibiti ili wafunge ndani ya hii kwa hiyo wengine kwa uchungu wao huanzia Rajab, Shaabani, Ramadhani yote mtu huipiga iko kufunga hata ikimalizika Ramadhani amebakia kama ujiti hivi mwembamba kamba kakonda kaona kama kaingia katika ucha Mungu kumbe kishajiumiza wala tulku bi aidikum ila tahaluka na wala msiingize mikono yenu nyinyi katika maangamizo haya mambo ya bidaa huwafanya watu wakawa na shauku na kufanya kumbe wanapoteza muda wao bure na wala kuna chochote ambacho wanakipata wakadimna ila ma amilu min amalin fayanahu haba manthura tutaendea matendo yote aliyofanya mtu kwa kuwa hayakuthibiti kwa mtume wa Allah sisi tutayafanya kama ni vumbi tu lenye kupeperuka kwa hiyo hawatokuta malipo yote ambayo imelipwa katika ibada hiyo أقول قولي هذا واستغفر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 zile hazihesabiki ama zile siku ambazo mtu anasema kwamba hizi ni funga maalumu ya Rajab mtu hakumbuki funga mizi yote hafungi anasubiria Rajab tu ikifika ile Rajab kama kapigwa mikwaju mtu kashtuka du Rajab tayari anaanza kufunga mtu huyo wa amma saumu Rajab ama funga ya rajab bikhususihi fa ahadithu kulluha dhaifa hadithi zake zote ni dhaifu bal maudhu'a bali ni hadithi ambazo zimepangwa hadithi za uongo la yatamidu ahadu lilmi ala shay'in minha wanazuoni hasa hawazitegemei hadithi hizo hata moja miongoni mwa hizo walaysat min adh-dha'if alladhi yurwa fi al-fadha'il wala hakuna hadithi yoyote ambayo dhaifu ambayo imepokelewa kwamba imekuja angalau dhaifu dhaifu basi inasimuliwa katika mambo ya fadhila fadhila bal amatuha min almawdu'at hadithi zote zenye kuzungumza funga ya rajab ni hadithi za uongo almakdhubati hadithi ambazo uongo zimezuliwa qala ibn qayyim rahimahullah ta'ala kullu hadithin fi dhikri siyami rajab hadithi zozote ambazo zimekuja kutaja funga ya rajab wa salati ba'd layali na kuna sala maalumu baadhi ya haya masiku ya Rajab maana watu katika uongo wao kumzulia mtume wala hakuogopa wala hakuona haya wakamzulia kwamba ziko vile vile sio funga tu ziko hata sala za mwezi wa Rajab vile vile watu wakazua ibada hizo wakasema unaweza kusimama usiku wa Rajab mguu mmoja hivi hiyo ni swala maalum ya mwezi wa Rajab ah swala gani hiyo na vipi utarukuu na vipi utasujudu kwa sala ya mguu mmoja kama hivyo والصلاه بعد الليالي نزل صلاه بعض المسيك فيه فهو كذب مفترى زوتني حديث زوونغ وغو ذذليو اميسمع هايو كاتك المنار المنيس كاتك صحيفه 95 الامام ابن قيم اميزغومزا هايو قال حافظ الحجر اميسمع حافظ الحجر الاسقلاني في تبيين العجب كاتك كوبينيشا كوبينيشا وازي او كويكا وازي مambo ya ajabu ajabu anasema lam yurid fi fadl shar rajab wala fi siyamihi wala siyami shay'un min muayyan haikuja hadisi yoyote yenye kuzungumzia fadila ya mwezi wa Rajab wala funga ya mwezi wa Rajab wala zile funga mbalimbali za mwezi huu hadisi yoyote ilikuja kuainishwa kwamba hii inazungumzia funga na fadhila ya mwezi wa Rajab wala fi qiyami lailatin wala kisimamo cha usiku wake makhsusa kwa kuhusisha fihi ndani ya usiku huo hadithun sahih haikuja hadithi yoyote sahihi yasluhu lilhuja ambayo inafaa kwamba hadithi hii labda tuitoe hoja iko moja hata moja hakuna basi zote ni hadithi za uongo sasa wa jamaa hizi hadithi wamezipata, wamezipata wapi hizi hadithi za uongo uongo mpaka wanazozungumza katika maredio na Ijumaa hizo wamezipata wapi tutakuja kuona kidogo mbele قال ابن قدامة الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى wayukrahu ifradu rajab bisawm na inachukizwa mbele wanazuoni kuihusisha kuhusisha mwezi wa rajab kwa kufunga waqala imam ahmad ibn hanbali man kana yasumu sanata samahu yule ambaye katika mwaka anafunga zake ambazo anafunga jumatatu alhamis siku tatu hizo nafunge wa illa fala yasumuhu na ikiwa hana funga hizo hana kawaida ya kufunga asije akasubiria rajab ndo akafunga mutawalian tena akafanya mfululizo Rajab, Shabani, Ramadhani na akaulize je, uko mwezi mwingine wote ule nifunge? Maana kuna watu wanafunga mpaka sikukuu mpaka ile sikukuu sema ah ucha Mungu gani bwana kwenda kustarehe sikukuu sikukuu ni nifunga yuftiru fihi watu wale wala yushbihu bi ramadhana wasifananishe rajab na mwezi wa ramadhani sasa uzushi huu eh wafunga hizi nani kaziuzua huu ni uzushi wa mashia mtaisoma hadisi moja au hadisi mbili zenye oh, kuzungumzia kwamba mashia ndio walioleta jambo hilo wao ndio waliolipanga hili wakaliingiza katika vitabu na watu wakasoma wakalifanyia kazi naam wao mashia wanategemea hadithi ambayo uongo walioipanga walioizua wakasema hadithi hiyo imesimuliwa kutoka kwa Hasan alayhi salam Hassan ibn Ali alayhi salam kwamba yeye ndo aliyosema huyo qala amesema yani unasema Hassan ibn Ali amesema inna nuhan alayhi salam raqiba as-safinata awwala yawmin min rajab hakika nabiullahi nuhu alayhi salam alipanda jahazi ile siku ya kupanda jahazi siku ya mwanzo ile faamara man ma'ahu akawaamrisha nabiullahi nuhu wale aliokuwa nao ayasumu dhalika liyom kawambia leo ndiyo siku ya kupanda jahazi kwa watu wote wafunge leo hii wakala ati akasema nabiyullahi nuhu man sama kwamba alisema yoyote atakayefunga dhalika siku ya leo akafunga siku hii tabarat anhu nara masirata sana siku moja tu ya rajab akifunga mtu basi anakingwa na moto anayekuwa mbali na moto kwa muda wa mwaka mzima masira sana kama kuna mwendo mwaka mzima basi mtu analindwa na moto waambie nini tena watu hapo masufi makadiria waambie nini hapo hiyo siku mtu hatoki ndani kafunga hiyo siku nzima na kwingine atake amboe eh, muda wa kufutari tayari mbona mnaniharakisha kama hivi na siku ya pili atafunga na siku ya tatu wakasema kwamba hadisi hii akhraja ibn asakiri maana jamani wa uongo ni wabaya sana wa kutungatunga wakasema hii hadithi ameitoa mwanachuoni mkubwa wa kisuna mwenye kutegemewa ibn asakiri ibn asakiri mwanachuoni wa kisuna kweli tena nitegemewa sana wakasema kwamba ameitoa hadithi hiyo kutoka mtu mmoja Khalidi Az-Zayati kwamba hadithi hiyo Ibn Asakir kaipokea kwa mtu mmoja anaitwa Khalid ibn Zayati sasa mtu akiona sanadi kama hii ah si moyo unakunjuka tena sanadi tayari hiyo lakini kabla ya kuangalia sanadi hebu muangalie huyu Khalid bin Zayati ndo nani maana tunaambiwa kwamba Ibn Asakir kapokea kwa huyu Khalid bin Zayati huyu Khalid bin Zayat ndo nani mtafute kwenye vitabu vyote vya fani mustalah hadithi na fani ya jarh wa ta'dili wala hutamkuta huyu Khalid Zayati sababu anajua ah watu wavivu wakopekope kwa mambo ati wakiambiwa khari zayati ah tayari sanadi mtafute kwanza khari zayati ndani hayuko yule mtu hajulikani hilo ni jina la kupanga tu na hadithi nyingine wanayoitegemea ya uongo ya kupanga ya kuzua wanasema waruya anna man sama min awali sab'ata ayyam pamepokelewa ya kwamba mwenye kufunga siku saba za mwanzo za mwezi wa Rajab mutawaliyatin fululizo khulikat anhu sabat abwabin nar inafungwa kwake yeye milango misaba ya moto kwamba hasiingie motoni mtu huyo akifunga siku saba basi naam milango saba ya moto inafungwa kwake yeye fa insama thamaniyat ayam na kama atafunga siku nane eh basi mtu huyo fut lahu thamania abwabil janna hufunguliwa milango minane ya pepo kwamba haya ingie katika mlango wote unaotaka umefunga siku nane weza raji mmoja wa insama 15 na kama atafunga siku 15 yoman uutia suuluhu atapewa sualahu yale maombi yake anaomba haya omba sasa omba wa insama shahran kullah na kama atafunga mwezi wote ataka Allahu alkarima Allah mtukufu atamwacha huru rakabata huyo shingo yake minan nari asiingie motoni sasa ndio acha watu waingie katika kufunga mwezi mzima ukiwaambia hadithi ipo anakuambia hapa nani kaipokea fulani kumi ni hadithi ya uongo ni hadithi ya kuzua wala haikuthibiti katika hiyo hiyo hadithi imezuliwa na mshia mmoja anaitwa Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'mani al mulakkab bil mufid huyo mwanachuoni mkubwa anaitwa mufid kwenye kitabu chake kinaitwa masaru shia mwenendo wa mashia tukaizungumza hadithi hiyo ni ha, huyu mwanachuoni ameangamia mwaka 413 mwezi wa Rajab hakuna funga maalum ya funga ya Rajab ama funga zako zile za Alhamisi Jumatatu na siku tatu zile zile unaendelea nazo kama kawaida lakini kusubiria kwamba Rajab tayari hilo jambo likusibiti na watu wakiwahimiza watu katika uongo huo na uzishi huo waelewe wamebeba buhtanan wa ithman mubina huo ni mzigo mkubwa tena zambi ya waziwazi ambayo amezuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun wote wenye kuzua kwa Allah watu hao hawafaulu mata'un kalil wako katika starehe ndogo tu ya maisha dunia kumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salat